umuganda wabo mu kubaka igihugu cyabo cy'amavukiro karadiridimba medar niyo nkuru kuri mikoro reka ndabaramutse nongera ndabaha ikaze bakunze mubandanya gutega biri ibiganiro bya radiyo isanganiro mudutunge kuri iyo minota mikenya turengeje ko si kumva zatuvuye ko kaze rero muri karadiridimba mutiro no munsi tuyaga kuvyerekeye iki kuri uyu wa gatandatu uheze imyaka mirongo itatu yari irumanye hano mu gihugu cyacu hitavye imana umukuru w'igihugu wa mbere yaharaniye demokarasi niwe yatowe yari uwa mbere yatowe n'abanyagihugu uwo nawe si uwundi ni merikio ndadaye akaba yishwe agandaguwe inyuma yiwe hakaba harakurikiye ingwano uno munsi ni gute bariko bararaba ko kucanka ni gute bariko barakurikirana ko iragi rya president Melchior Ndadaye ririko rirakurikizwa kumbure rinashigwa mu ngiro ibijanye kumbure eh, n'urubanza rwiwe ibijanye n'ibyo yagiye ahagarara ko cyane cyane twaga nko ku bice bishika kuri bitatu uguturubika umuntu ibijyanye n'agatekakazi na muntu no gufunga abantu babahoye ubusa ibyo byose uno munsi byifashe gute turaramukije n'abarundi bose bari kubadukurikirana babara ngaha mu gihugu cy'u Burundi canke bari mu makungu ku isi yose murakoze cyane Alphonse kubwimana niwe kudufasha mu buhinga bw'ivyuma nkuko natanguye ndabibashikiriza kuri mikro ni medali niyo nkuru tujya tuja mwidonido ego honorable fenyasi turi kumwe hano ino myaka mirongo itatu ngiyo irarangiye muri make ko tuja mu ido nido ino myaka mirongo itatu ndadaye adahari murabye n'ibyo yagiye yifuza twavuga ko ino myaka yaranzwe n'iki reka tubakengurukire kubona amata w'ikintu kiganiro aho imyaka mirongo itatu iheze Eh, yari icubahiro perezida ndademere kiyo yagandaguwe n'abasi ba demokrasi none ndadaye yipfuriza iki uburundi ndadaye nuvuga ko yipfuza uburundi bushasha mhm. kubera ko uburundi twari duhitiyemo icyo gihe bwari uburundi bwari bushaje kubera ibibi byinshi byabaye byaba muri bwo kuva bwikukiye gushika mirongo icyenda na gatatu mm-hmm. aho nuvuga urabye ingene habaye ubwicanyi mirongo itandatu na gatanu mm-hmm. hakaba ubwicanyi mirongo itandatu n'icenda indwi na kabiri mirongo icenda n'umunani hakaba ikumigwa rifatiye ku moko rifatiye ku ntara bifatiye ku bintu byinshi cyane ugasanga itunga ry'igihugu ryizigiwe n'akagwi kamwe ibyo byose rero birerekana neza ko ubwo Burundi bwari bumeze nabi nacyo gituma bavuga ati twifuza uburundi bushasha mm-hmm. ubwo burundi rero bwari kuba burundi bushasha yifuza bwari burundi bw'iteka uburundi abantu babubamwo banywanye neza mu butondekane bwabo bwose kandi bukaba ari Burundi buteye imbere Burundi rero ibi byose mvuze byari kuba byubakiye ku ntwaro ya demokarasi intwaro ya demokarasi nayo irafise inkingi zayo biriho ariko uko bikora ntabwo bikora nk'uko ndadaye yipfuza urabye nk'uko amatora ategurwa amatora agenda hama hariho injyane iminsi yose mu matora ukabona ko hariho agahaze ugabona ko mu ayo matora hayamazana eh, injyane nyinshi uruhara rwanyu nka forodebu twebwe uruhara nka forodebu dusaba ko amatora atoba inyanduruko y'ibibazo yotegurwa mu muco abantu bose bafise uburenganzira bakaba kayajamwo hama umugwi jeje kuyategura ugahagarara neza abasije kuraba ingene ariko aragenda bakaza ari abarundi canke abavuye abavuye hanze kugira ngo bivamwo bibi ibintu bishobora gutuma abantu babishobora kubyizera mm. bakabyitwararika bakavyitwararika hagati aho amatora ni kimwe mu nkingi mwavuze za demokrasi muri ivyo bindi ndadayaharaniye mwebwe nka Sawanyafrodebu nk'ivyo guhemuka mwabihagarariye gute ino myaka 30 yose twebwe urabona ko ndada yatwaye iminsi ijana n'iminsi ibiri mm-hmm. acaragandagurwa ni kuvuga ko ntiharonse umwanya mwiza wo kugira ngo dushire mu ngiro ibi yifuza by'uburundi bushasha none yewe yajanye navyo yarabyarasigaye mm-hmm. ndiko ndakubwira imyaka cumi turi mu ntambara abarundi barahunze abantu barapfuye Eh, ibintu birasambuka ikintu Savanya Frode yari kirakora muri icyo gihe kwari kubanza kuraba ko umutekano ugaruka mu gihugu kugira ngo abarundi bongere basubire batekane muri iyo myaka cumi nta kindi cyakozwe kinini kuko umuganga Savanya Frode n'abari bafashe ibigwanisho wakoze ibishoboka byose kugira ngo ubereke ko inyishu itari mu munwa w'inkoho ahubwo umunyishu iri ku kumeza y'ibiganiro kandi icyo kintu twaragishyitse ko abantu bose baraziyarusha barasinya amasezerano y'iyarusha baragaruka tuza gushira rero mu ngiro amasezerano y'iyarusha ni naho amatora yasubiye kuba mu bihumbi bibiri na gatanu ntangakarorero hmm. none ntimwaba mwavuga ikindi ko muze kurondera amakuru abategetsi bakayabimba bamwe bamwe hmm. hariho inkuru mugera ku mugasha zimwe ntimuzivuge kubera ko nta bwigenge nta kwisanzura mu kumenyesha ariko ndadevuga ati habeho ibimenyesha amakuru byigenga mu gushikiriza amakuru urumva amaradiyo arahari mugabo iyo ni intambwe ariko urumva haragahaze ingene akora murafise ahantu mushika ubu mu bihamanota ngara twebwe ibiharuro by'abanyepolitike muri demokarasi nk'abanyepolitike ibyo binyamakuru bihari no munsi mu ikibanza kimuha amanota yawe uri kuraraba mu burundi hmm. urabye amaradiyo ingena akora nuvuga ko ubu twaba turi byunanira byananira kugira ngo mvugire amakuru santaje mugabo kuko kuko ntari umuhinga muri byo hmm. mugabo uri kuraraba turi munsi ya mirongo itanu ku ijana kubeko kuko ndabona ko mu by'ukuri hari ikintu kuko nko kugenda kurondera amakuru mukaba yabima mva muca muduha amakuru adakwiye hmm. imigambwe irenga mirongo itatu none yose niko ubona irikaranira ineza y'umunyagihugu twe turabona mu migambi muri saa abanyapolitiki turabona ko nko mu migambwe hariho imigambwe ishyirwaho ishaka kugira ngo irondere ibibanza gusa ibibanza by'abayirongoye cyangwa ishigikire gusa isasire isasire iby'umugambi uri kubutegetsi uri kurakora iyo migambwe rero ntabwo aba ari imigambwe mu by'ukuri ku izina ntabwo ari imigambwe ikwiye kwemererwa hari n'iyo iva muri frode eh, urumva yaravuyemo yavuye muri Frodebo ni bimwe ndaharabaye ni bimwe ndataye yavuga ati turatanguye demokarasi urugamba rwa ni urugamba rurerure bamwe bizobagora abandi hari n'abazobiza no gupfa tuzopfa hari abo byagoye rero abo byagoye nabo nyene babonye ati urugamba ntabwo tugishoboye reka tugende kugira indi migambwe yacu uburenganzira bwabo ariko urumva ntibakomeza biyitirira ngo nabo kwandadaye mu gihe ndadaye yashinze umugambi witwa Sahwanya Frodebu ibyumviro byiwe yabishije muri Sahwanya Frodebu ntabwo yabicishije ahandi umva rero uvuga ngo uruhu kwandadaye ufise umugambwe ahandi hantu ntuburiwe mm, mugabo urumva ko wavuze ko ibintu bigenda bihinduka ko mure usanga hari abo muri uwo mugambwe usanga iragi iryo cyarananiye gushikana kaba bandatireka nyabuna ngwanire iryo ragi kuko ababyara bananiye nibaza ko nico no kucemeranya oya nibaza ko mu byukuri ubwo ntibarondera iby'iwabo gusa baronse mm. ikibanza bigaca bihera mm. turi aho nyine honorable kuri ibi yashikirije na general yashikirije mu ntangamarara guturubika umuntu gutabakaza ubuzima bwiwe canke kuzimanganya gufungira abantu ubusa canke kubafunga bitajanye n'amategeko eh, ko tubaha umuntu ngo nuko atagira amaframbo nkuko bavyita eh, n'umugambo uri ku butegetsi kuko nabone barashira imbere iragijya baremera kandi iragijya yego nashaka ndababwire ko umugambwe niyo utari ku butegetsi uraterera Mhm. ku neza abanyagihugu umugambi wa banyafodebu rero n'ubu uraterera ni kwameza ibiganiro mm. bya minsi yose ibyo rero twebwe muri forodebo turarondera uwo ari we wese mm. ari umugambi uri ku butegetsi ari iyindi migambwe ari amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki tukavugana ari mm, abavugiramana amadini tukavugana nabo neka n'abanyamahanga murafatikanya kugira koko dufate nk'urwaruka rubone ko ruri hamwe hama goshira imbere ivyiyumviro kumbure najyaragirika shikwako ibyo bigitangura byarateye turwane duke duke mugabo turegera ubutegetsi rabwira duti ibyo umutekano n'ibya twese mhm. reka twese tujemo kandi turakenguruka ko buguruye bakavuga bati ego nibyo kandi nabo bari babibonye ko biteye ingorane baremera abantu bose barabashiramwo mu butandukanye bwabo iyo ni intambwe mba twaraterereye hasigaye rero nk'ibi byasangwe kuko nabyo ni iby'iterambere kuko amafaranga aja muri mwizi koperative amafaranga ava mu makori y'abanyagihugu rero dusaba ko izisangwe zitokwitirirwa umugambwe runaka hateza kuba politiki nziza ituma twese tujamwo atawanja wangura atamwana n'ikirono mm. eh tugarutse nawe kuri bijanye no gutsimbataza gatega kanzira muntu e, twaragiye turumva mu mabohera atandukanye bavuga mbere n'ibitigiri ko birenze abari bageneweho harabafungwa kubera ibyumviro byabo twagiye turabyumva hano cyo bituma kandi urumva ko iyo umukuru w'igihugu amaze kwidogera urwego rw'ubucamanza kandi ariko urufunga uca wumva inkurikizi za byose urumva rero ubu butungane mhm. twifuza ko ubutungane bwogororwa bukava muri iyi ngendo yo kurenganya iyi yo kujya ibiturire ari icipfuzo honorable byogora mwe mukora iki kugira mufashe wambara umutamana w'umugambwe hmm. ibyo rero nibyo byinshi igihugu mvuga nti nyuma y'akazi eh, kirazira kikanaziririzwa urashobora kuza gutora ushatse mugabo kirazira ku mucamanza avuga ngo jewe ndi muri mugabo ndi muri uyu kuko umucamanza ni umuntu ategerezwa kuba atahahagaze kugira ngo abantu bafate icyo kimwe kuko amaze kujya mu mugambwe acakoreshwa n'umugambwe acakora ibyo umugambwe ushatse cyane cyane ugambure ku butegetsi twebwe nta mucamanza twovuga ngo ngo no mu fraude umucamanza no yego hmm. aha nuko rero bakunzi ba karadiridimba murashobora namwe kugira yari kibazo mubaza canke intererano yanyu tuko tugaruka kwiragi igicongo ya yego jewe iyo tariki inyibutsa byinshi mu buzima bwanje mu byo nabonye mu byo numvishije mu byo naciyemo mhm. ni na nta murundi n'umwe nibaza yuko iyo tariki itamwibutse ikintu gikomeye mu buzima bwiwe kubera nk'igihugu murazi yuko twaciye mu bikomeye mhm. jewe rero icya mbere ni ukubanza kunamira uwo twawuze tutahanse perezida amerika ndadaye mhm. abafasha biwe n'abarundi insinzi bose bazize ubube gito bw'abasirikare b'ico mhm. gihe bagandaguye iyo ntwari uwo muperezida wa mbere twari twitoreye biciye muri demokarasi nk'abarundi mhm. hanyuma ah, rero nkongera nkaza umuryango wiwe narumvise madame Laurence Ndadaye kuri BBC hmm. ndongera ndamwihanganisha nkihanganisha n'uburundi nk'igihugu kubera twarabuze twarabuze twese mhm. mukaremesha n'umuryango wa politike kandi ego cyane cyane wiwe akananga kibagiye Mm. Eh, ndihanganisha cyane n'umuryango y'umuryango wa politike urakoze mm-hmm. cyane ari wo mm. mugambwe sawanyafurobebo mm-hmm. ari wo uyu mutumire ari hano yajaserukiye uno munsi yego yego turashima nabo nyine nkabashimira kubera baratanze kontribisiyo ikomeye cyane kugira uburundi tube tugeze aho turi uno munsi mm-hmm. namavuga yuko demokarasi ni nk'umwana umwana kugira ave umugabo muraza ababyeyi duca mu bintu bikomeye hmm. aravuka akavuka hanyuma akakura buke buke akavura agatangura gutera intambwe imwe imwe zibiri zitatu agatangura agatembera akajya ku ishuri akiga mu wa mbere hmm. akaheza amaka akazominuza akazava nk'umugabo hmm. nicyo ngereranya na demokarasi ni ukuvuga rero uhereye mu mirongo icyenda na gatatu gushyira uno munsi imyaka mirongo itatu irarumanye yego jewe nibaza yuko mu rwego rwa demokarasi turamaze gutera intambwe kandi ishimishije hmm. yego nk'uko ndabivuze umwana aba amaze kuba umusore cyangwa umugabo nk'umubyeyi agize nk'umukebura nk'umugabo wungamye kugira ngo bigume bigenda neza niyo demokarasi yacu rero jewe ndayiraba tumaze gutera intambwe kandi ishimishije icambere amahoro n'umutekano ni ukuri naho bideha ububiga nawe abarundi turisha tukizana na twebwe tuba hanze hari aho tubipimira na twebwe nk'abarundi iyo usanga abarundi bari hamwe mhm. barayaga ibijyanye n'igihugu cabo bisanzuye atawajya wangura mugabo hari ibindi bihugu n'abanyagihugu babo baba bari hanze bataba boshobora kuvuga igihugu cyabo mm. kandi ibihugu byo ngaho nyine mu karere ibi ndiko ndavuga n'ibintu nzi n'ibintu mbamo n'ibintu nibonera n'amaso yanjye mhm. ariko twebwe abarundi aho dusanze ukuri turaganira igihugu cyacu turabikora nk'uko tuko turabikora turaterera mhm. jewe ah, mvuga icyo numva kibereye cofasha inzi yuko ejo ntazobizira atawanje wangura kabisa Hmm. ni ukuvuga iyo ni intambwe ikomeye muri bimwe ndadaye yaharanira mhm. ndadaye yaharanira yuko abarundi twishyura tukizana agateka ka zina muntu ibintu bene ibyo hmm. no gusangira itunga ry'igihugu ibintu bene ibyo hariho rero aho tutarashika cyane cyane nko mu bijyanye no kujya ruswa mhm. iyo ruswa nayo rero sinubwa yuko ari ikintu kiva mu mugambi oya kiva nyabuna mu muco twadukanye nk'abarundi mm. kubera iyo aba ari umutegetsi iyo bava mu mugambwe fodebu iyo bava mu wundi mugambwe iyo bava no mu yindi migambwe yose yemewe n'amategeko mu burundi iyo arose igibanza yicaramo mm-hmm. kandi ntawe uzondaba ijisho cyane ngo ankoreko ngo kubera icyo navuze ni ukuvuga ah, no muri icyo gisata byo ndemeza yuko twateye imbere ku bice birenga mirongo itanu ku ijana hanyuma rero ikindi atokwibagira cyane cyane ni ibyo bisata bimwe bimwe iyo bidakoze neza nabyo nyine birashobora kujyanisha birashobora kuhangisha igihugu bene cyo birashobora gucanishamo nicyo gituma leta iba ihari kugira igome irabisha akajisho igome ikemura igome ikosora iyo bikenewe rero mhm. rero ndakenguruka intererano z'imigambwe yose yemewe n'amategeko na cyane cyane intererano ya za banyafuronebo Mhm. nibagira yuko aha tugeze uno munsi ari forodebu n'abayitangiye batwugururiye imiryango hanyuma uno munsi guhera tugiye gushika uno munsi tukaba twaciye mu ntambara yo guhabuza demokarasi mm. intambara yo guhabuza demokarasi mugambike mm-hmm. neza intambara yo guhabuza abasore iyo haza kuguma abaperezida b'abasivili bo muri sodero kujya byari bimeze nibaza yuko n'uno munsi atayandi makazi tuba tubaronka abari bafise umuheto hmm. baba bashobora umwanya wari wose gusubira bakaja nabo bakoze ibikorwa bikomeye kuri uno munsi abarundi twiyumve yuko eh, twigenga abarundi atawajya wangu mm. icyo ni ikintu cyo gushima rwose murashimira ababigize ko uruhara bose mhm. nkashimira umuganga uri ku butaka kino munsi n'abarundi bose muri rusange ubu rero dukomeze ibikorwa by'iterambere mm. dukomeze gushyigikira ibikorwa by'igihugu hanyuma ni za nodo za dadayimerikiyoni tuzoba turi ko turagiramwo ni bya birato by'iyiwe yadusigira tuzobe turi ko turagiramwo ntiharambe uburundi ntiharamba abakunda uburundi intambara yagwanywe ku nuvuga silo front ku mpande nyinshi hariho uruhande rwa politike hano uruhande rw'inkoho mwe mwagwanye nashaka ndakubwire mm. kuko inkoho yonyene naho yari gushika mm-hmm. inkoho zari bari kurasa bari kurasa iyo hatabonetse abantu bagira ingwano ya politiki uburundi ntibuze kwama butangwa n'abasoda ibihe bihe ibindi kuko nibaze ko uyu munsi hariko hatwara mu president yaciye yaciye mu gisirikare ejo hashobora kuba hariko hatwara umusivile niko bigenda mu ntwaro ya demokrasi bari kubisikanya ni kuvuga ko igihambaye habaye kumugandagura hononekara byinshi mhm. abarundi twarabibonye nta bintu byo kubyinisha abo umusirikare abo musivile hononekara byinshi umva rero twebwe aho duhagaze umusivile ntiyimiriwe kugira ngo atware igihugu kuko nawe n'umurundi akwije ibisabwa hama mm. canke reko yaza kubiteraniriza hamwe twakira ubundi ariko ku alo allo ego murakomeye nagerageje ego turakomeye turashima akazuba karacaka turashikira ubukayi ni byiza cyane twagerageje gukurikirana eh, ibyo mwagiye murashikiriza mhm. Eh, nk'uko abandi bagiye barabigenza turabanje guhoza abarundi bose mm-hmm. na cyane cyane abari bari mu rwego rw'urwaruka muri icyo gihe mm-hmm. nari ndimwo nibwo ubwabaye bwa mbere mbonye uwo twita mandela w'uburundi yari ndadaye yagiye aho yaca hose bagenda baramusasira ibitenge ntiyigeze abonyura hasi mm-hmm. eh, eh, turahojeje umuryango wiwe turahojeje umuryango wa politike turahojeje abantu bose babuze cyane cyane na je umuryango w'iwanje kuko kuko ndadaye yarabisekanije na perezida w'ubuyoya yamuhaye ibindi byose amadarapo bato do komandema canke intuze mugabo ntiyamubishije ku kirimba mm. n'ikimenyamenya bace bamuha ahandi hantu hajya nyine bamwiciye niho yaba aho bita kwa ndadaye mm-hmm. yategerezwa gushikiriza ikirimba intuze ikiriri ikindi naco eh, ntiyashyikirijwe garde presidentielle perezida we yarayigumanye ikindi naco ntiyashikirijwe eh, ca cuma co guhanahana amakuru biciye ku buryo bwa satelite perezida we yarakigumanye mwebwe nk'abo mu muryango we wa politiki mwuba mwategekanije iki kuba harabaye umukuru w'igihugu mugabo hakabaho ibintu byinshi byinshi yatswe mwategu Eh ndabandanya. Mhm. eh kuba hariho ibintu tashikirijwe byiteka bishikirizwa umukuru w'igihugu. Mu bagushika no mu mutegekanye kubera ko kagiye kaba yagasuzuma berekanye kugira ngo ashyikirizwe ibi nk'umukuru w'igihugu byinshi barabigumanye hmm. ibyamuhesha iteka barabigumanye ngo bamwashyikirije ngo bamutegekanye ko imyaka mirongo itatu ihenze gushika n'ubu atamuntu muntu n'umwe yaserutse mu muryango we wa politiki avuga ati reka basi twebwe nk'abanyamuryango wa politiki naho yapfuye kubera umugore we waracariho jenda ndamubona mu bubirigi iyo nsimbi mu bubirigi kenshi turabonana hmm. mwoba mutegekanya iki kugira ngo ashobore kwakiranwa safamu yakiranwe basiteka ku kirimba cy'umukuru w'igihugu hmm. tubone yuko basimera ikironda yashyitse no ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kuko aho bamuhaye ntabwo hari ikirimba cy'umukuru w'igihugu hmm. hanyuma hagati aho hmm. eh, twihweje ntuzeye eh, uko ndadaye yipfuza uko twifuza kugendera mu mantunze mu makanda yiwe sinizeye yuko hariho abantu cyane cyane ubwira babaye nyuma yaho mirikiro ndaza yamaze guhwerera benshi umugambwe wiwe wagiye uracika umunywenywe cyangwa uva mu yindi migambwe eh, ntitwibaza yuko hariho hariho abantu bake sima bivuga ko ari bose uwo bakigendera iragi ryambaye none nka mwebwe abari mu mugambwe witwa iragi rya ndadaye hamwe ndadaye merikiyoro yogaruka uno munsi yubaha amanota angahe hmm. hanyuma ikindi nacyo ni uko inzira ya demokarasi yatanguje mhm. niyo turimo muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi kuri uno munsi amatora arakogwa biciye mu mahoro n'umutekano atawanyawangura nk'uko ndadaye icyo yabishikiriza aho yagiye arasha hose mu gihugu cyose mm. eh, kubona hariho intwaro zagiye zirasezererwa ni uko nawe nyine yitanze kugira ngo twebwe abarundi dushobore kugira ukwishyira no kwizana nk'uko yabivuga mu majyambere menshi yagiye arashikiriza aho yaje mm. izitwa fotebu ziba zitwa kuri zibiri cyangwa zitatu none muri iyo migambo uko itatu uko yagiye irigabura ngo mhm. baba bakiri ko baragendera mu makandamiro ndadaye urakoze cyane baragenda amakandamiro mwebwe nk'abari mu iragi rya metero ndadaye mutegekanye iki kugira ngo imigambo yose yavuye mu muri mwo mwita w'iragi rya metero ndadaye mutokumvikana mugasubira hamwe yarasabye buyoya perezida buyoya ko hoba intwaro mfata kibanza kuko yarabona ko abantu bataramenya ne demokarasi turiko turajamwo abantu batarayimenya neza ari abari mu nzego yabona ko hari kiragahaze habonetse wundi mugambwe utsinda mu minsi ya mbere byateza kugorana hmm. ariko kubure David ashikije nibyo ivyo byarabaye ati none mwebwe mutegekanye iki kugira muhiteka cyane cyane umuryango yasizi ngo bawuhikirimba bamuhiteka nk'umukuru nk'umukenyezi wahoze urukuru niho nagomba gushika hmm. nakanya niko nagomba gushika urumva mu bisanzwe hariho ibikorwa bikorwa uru ni urugamba turi ko turakora kandi turabona ko tuzoshika dushaka ko iyi migambwe yose yitwa yitwa ko ikomoka ku mugambwe wa ndadaye dusubira gusubirana tukagira umugambwe umwe kuko ndadaye yagize umugambwe umwe kandi iyo duteye akamo abarongoye iyo migambwe kandi turiko turavugana kandi turiko turabikora turizeye neza ko mu minsi iri imbere hazobaho ikimenyetso cyerekana ko twateye intambwe nubwo tutuba twagiye hamwe twese ntazobura imigambwe ibiri cyangwa itatu uje kumva yagiye hamwe n'umugambwe usabanya Frodebe kugira ngo uje hamwe ubwo buntu bwo kwitazanya kuri biveho habe umugambwe usabanya Frodebe umwe Mm. ibyo rero turiko turabigendera kandi twibaza kubizoshika kure kandi turabona turabona ibimenyetso kandi nabo bayiketse iyo migambwe barabivuga nk'uko nyene kwese mm. turabo kwandadaye none kubireke dutandukana turabona rero ibimenyetso kandi byiza kandi twizeze n'abarundi ari ngaha ari ngaha mu gihugu cy'u Burundi nabo nyine baza batanga impanuro n'abari mu makungu batanga impanuro kugira ngo twese baduhanure rimwe dusubire mu mugambwe umwe wo kwandadaye hmm. david ati demokrasi biranga demokrasi nk'amahoro n'umutekano munsi eh, birahari kuko abantu barisanzura bagashyikiza ibyumviro byabo ariko igiturire cyabaye umuco kumbure icyo mu byo ndadaye yagwanya cyarimo mugabo imico y'abarundi none igiturire rero ntibaza ko muri rusange ibyo turabona ko ibiranga demokrasi birahari ariko bihariho wahubona ubona ko bigenda biyumbayumba hmm. ati mugo ntimwibagiwe ko hariho eh, abandi ba nk'uko yabivuze ngo bagize intambara yo guhabuza demokarasi bariko bafasha gushira bino inorage iryandadaye igatwebwe uwo ari we wese azokora mu ntumbero ibyo ndadaye yashaka gukwa tuzomushyigikira hmm. ukoze tukabona kuri kurakora ibintu bijya mu makanda yo kwanda tuzo gushigikira kuko twebwe ntidu sikuvuga ngo tuzobishira mu ngiro twenyene mhm. uwoza wese akavuga ati ngoma nanje nkuriki akagikora neza kuneza abanyagihugu tuzomushigikira namwe bw'abamenyesha amakuru murafite uruhara twese tujye hamwe umwe wese azane itafari ashyire kuri iyo shaniye kugira ngo twubake bwa burundi bushasha twubake bwa burundi burimo agateka bwa burundi burimwo burimwo abanyagihugu bashize hamwe banywanye bwa Burundi buteye imbere ndadayipfuza dushore kubushikako hmm. eh, tugarutse gato ku kibazo cabajijwe na Kingsley Yatene eh, ikijanye kumbure no guha iteka umuryango wa Mercure ndadaye mutubwira gatonya aho urubanza rwe rugeze urubanza rwa umuryango wa politiki rwa Mercure ndadaye president Mercure ndadaye aho rugeze kwatanguye nabi bari kubabwira ko bagizwe ko amatohoza hariho n'abandi batarafatwa kuko abagize ibyo bintu ntibarega mu Burundi gusa no makungu bariyo cyo tuma twebwe tuga duti urwo rubanza ko baguguruye turabishima no musurukeze bariko bagira bariko barabakora ubutore buriko burakora tukavuga duti ntagire umuntu numwe azosigara bagira amatohoza akwiye ntagire umuntu numwe asigara mu bagize uruhara abafise ikiganza bose kw'iyi dosiye yo kwica perezida ndadaye bose bafatwe bahanwe bahanwe ambaho bakoresheje mategeko nta by'ikigongwe dushaka dufate nkumwaka mwaka uwo mwaka umwe hoba hari icyateye imbere ubutungane ubutungane buri ko burakora twebwe mm. iyo dosiye tushaka ko nacu badushiramo mm. nk'umugabo musabanya Frodebo kuko ntibadusize muri iyo dosiye dushaka ko tujamo kuko nacu turafise ibyo twovuga ku rufu Rwanda Day mm. kuko turafise interano twotanga ikigira kabiri dushaka ko n'umuryango w’amaraso bawushyiramo bawushiramo kugira nawe nyine uyo urafise cyo uvuga kuko urafise inkuru urafise information wotanga no kuvuga rero banza hajemo umuryango wa politiki n'wa maraso uno musi mu muryango wa politiki w’amaraso maraso mubwirike umuryango wa politike uw'amaraso umuryango w'amaraso nawo mubabwira iki umukuru w'igihugu yari yishwe yicwa eh, bunyamaswa ari umukuru w'igihugu ubwo rubanza ni rwahera icyo dusaba dusaba ko igihugu cy'u cyoshumbushwa leta y'u Burundi igashumbushwa dusaba ko umuryango w'amaraso woshumbushwa kuko mhm. warabuze tugasaba ko n'umuryango wa politiki mugambo usaba nyafrodebo nabo nyine woshumbushwa n'abandi abo babikoze mm-hmm. bazoshyirwa urubanza mm. bategerezwa bategereza gucirwa urubanza kuko bashumbushe ibyo bice bitatu mm. kandi nitinde sihe bizoba mm. dusaba ko ubutungane bw'u Burundi bufatana n'ubutungane mpuzamakungu kugira ngo n'abaho bari hose babinyegeje bashobore kubuza bashira akamaboko babishigije ubutumwa bwo Burundi bakirwa imanza murakoze cyane reka ngiye ko ndabashimira honorable Phineas Nigaba muri cegera cy'umukuru w'umugambwe Sabanya Fodebu kongerukana n'umuvugizi wawo wakoze kwita ubutumire bwacu murabona ko akanya katubanye gato Ego ndabashimiye cyane kandi nkakenguruka n'aba bagenzi bacu David na King, Kingsley bose batanze interano nziza kandi badushibashimira umugambo sawa nyafrodebu nuko Imana nayo bahezagire kandi nankashimira n'iradio isanganira cyo kutuzana